Kian egun egunon. Egunon. Oantzurikin aipatuko dugu bo, piskat zure lanbidea eta pasioa dena ere, argazki gintza. Hone, eh, atalanten gira, zukera erakusketa bat eh, egin baituzu bertan. Ostegun nuntan eh, estrenatuko da. Hor, pasa duzu, ezekitzen bat denbora, joan zira pausa lekura hemen bai honan, etorkinak heldu diren lekura, e, zure iniziatiba personala da? Agazki hauek, e, bai, iniziatiba personal da. Zenta egun batean, um, pausa nintzen um, erreportaia bat egiteko uh, e, zat. Mm. Baina den, denbora falta zait, ongi erakusteko eta mintzatzeko, beraz... Uh, itzuri dut itzulitut berriz eta azkenean eh, be, bakantzak eta asteburuak um, pasatu, pasatu ditut. lan egiteko, uh, argazkiak hartzeko eta um, asko ere mm. eta mm, deskubritzeko. Bai, gai hori zinez denbora, denbora mm, behar da, uh, ongi, fe, ongi ekiteko. koa. Olotara, zakit eh, zenbat eh, egun pasaituz maturren, uh, han pasaituz? Uh, ez dut kontatu, baina, uh, bok, be, nire bost, uh, bost haste uh, bakantzak, eta denbora haste mm, buruak, eta bai, bai, denbora asko, fin. Horotara uste dut, dira, um, bat, agian, edo bai, edo pixkat uh, gehiago, baina, bai hemen diren argazkiak zaparte, beste argazki hainit zertu dituzu ere, suposatzen dut, urutara eunka, milak argazki? Bai, bai, um, argazki, asko badira, baina hemen eh, hautatu uh, uh, zaila zen, zenta um, arrazoa da arpegiak uh, ikusten dira. Mm. Eta hori uh, zaila da zenta um, polizia, flikak bilatzen dute. Mm. Eh, batzuk, beraz eh, ezin dut eh, aurpegiak ikusten mm. eta portretak egin ditu ere, baina mm, gazte batzuk badira mm, OQTF, badakizu, obligazion de quitter le territoire français, beraz voilà, deitu, deitu diet eta, eta esan esan didate uh, ez ez bakatu baina ez eh, ez errakutsi gure portretak eh, beraz voilà, uh, argazki asko falta, falta dira bai. Janduzu uh, ainitz mintzatu zirela haiekin han uh, bai bolantrexekin eta bai etorkenekin suposatzen dut zer atxikitzen duzu hortaz? Uh, Horroitzen dut zinez bere, um, bere bidaia Euh, africatique euh, emen, emen arte, mm. inferno ra. Bo, infernu bat da, zinez uh, af, historiak uh, afrusak dira, fenik uh, konfiantza uh, voilà, mintzatu, mintzatu, kafe eta eta berriz eh, berriz etortzen eta batzuetan ez argazki hartzeko, baina justu mintzatu eta mm, konfiantza ukaiteko. hori da... Zer nahi zinuen eh, erakutsi handik, eh, bon, egun erokoa, baina urgunango joaten zen ere, zer nahi zinuen erakutsi fondoan? E, da beti, e, ez gure prentsan, mm. eh, frantziako prentsan eta eskuineko <laughs> prentsan, eh, mintzatzen dute, eh, bai, flu d'immigrazion, e, violeur, voleur, etc. ni justu errakutsi e, nahi nuen da, ba, dira gizonak e, euh, gu bezala, en euh, normalak, gazteak, euh, lan bat ukan, ukan dute lehenik, eta justu e, iesleak dira. Eta justu be, hemen bizi nahi, dute, eta lan bat aurkitzea, eta justu bizitzeko fin, normal, normal manera. Beraz, mm. voilà, eta aupegi ikustea, eta fin, flu d'immigrazio beti, be, mm. pixkat humanize nahi nuen.